Не, скажи, верыў ты, што Савеч наш чалавек. <laughs> Хоць як можна было не верыць. Ты не ўяўляеш усёй складанасці барацьбы. Дапусцім, што акрамя цябе ёсць людзі, якія таксама ўяўляюць гэтую складанасць. Вярнуўшыся ў брыгаду, ты сказал, у каго хаваўся ў горадзе не чаму твоё пытанне наіўнае ты думаешь что гэтым прызнаннем я мог бы реабілітаваць савіча хто б мне поверыў я 10 дзён прабыў у горадзе і трапіў час калі нічога нельга было зрабіць калі ішлі арышты правальваліся яўкі пасля гэтага я прыйшоў бы і паведаміў я мяне хаваў савіч якога забілі падпольшчыкі а немцы с пашанай пахавалі на можа цябе хавала сд спытаў бы відаць кожны партызан дакажы что ты не лысы ты забываешь які быў час карацей кажучы ты пабаяўся но ну, пабаяўся побаяўся калі табе так хочацца каб я сказаў гэта слово я эвакуіраваў горад не баяўся адступаў до да москвы не баяўся мяне паслалі назад у тыл я не баяўся не бегаў па камісіях як другія ні разу не скакаў з парашутам скотчыў у ночу балота под бокам у нямецкага гарнізона Вадзіў людзей на аперацыі не баяўся, пайшоў у горад на сувязь, каб наладзіць разбітыя падполля, не баяўся. Ну не выйшла, як хацелася, не атрымалася, не крычы і не бразгай сваімі медалямі. Тое, што рабіў ты, рабілі тысячы мільёны. Мы выконвалі свой абавязак, але! Олі я побаяўся а другія не баяліся все хто перажыў 37ы одна справа памерці ад кулі ворага а памерці ад рук сваіх таварышаў аднадумцаў адчуваючы што ты ні ў чым не вінаваты ты уяўляешь ты думаў калі-небудзь пра гэта думаў і цяпер зноў падумаў як адчувала сябе Соф'я савіч калі пасля фашысцкага канцлагера трапіла ў сібір пауза гучна з лёгкім меладычным звонам адбіваў секунды вялікі медны маятнік стаячага гадзінніка астматычна дыхаў адзін з двух, што прысутнічалі ў кабінеце. Я думаў і бачыў многа разоў, як ішлі на смерць, каб ратаваць таварыша. Я гэта разумеў. А вось такі данос на людзей, якія ратавалі цябе. Гэтага, я зразумець не магу ну з маладушнічу я ж не хаваю я напісаў пра гэта ў тлумачальнай запісц прызнаюся табе так пабаяўся што прыйдзецца займацца старой гісторыяй даказваць нічога ж не змянілася ў сорок пятым ты ведаеш мы перамаглі фашызм і нічога не змянілася для цябе нічога не змянілася цяпер лёгка разважаць ну добра тады ты пабаяўся дрыжаў за сваю скуру я прашу чаго там прашу не іграй святую невіноўнасць дрыжаў як апошні баязлівец страціць партызанскую славу кар'еру Вось чаго ты баяўся Але прайшло 9 год як яго няма няма берыі Амаль 6 год пасля двадцатого з'езда партыя сказала такую праўду на ўвесь свет Чаму ж ты не сказаў праўды пра сябе, пра другіх, дзеля чаго? А? У імя якой ідэі ты хаваў яе. Это что, допыт? Я не прасіў цябе, Ты прыйшоў сам, каб раскрыць душу, параіцца. Я не думаў, што ты так настроены. Мы з таб тобой разам разбіралі справы некаторых з тых, хто пісаў даносы ў 37 мы былі аб'ектыўнымі. Мы разбіралі кожны канкрэтны выпадак, хоць не скажу, што не праяўлялі часам лібералізму. Між іншым некаторых з іх браў пад абарону ты з пазіцыі высокага гуманізму, а шыковіча хацеў выключыць за ўчынак сына. Адбіраеш факты, не, просто прыгадваю. Факта даволі аднаго, які яшчэ патрэбны. Якія факты? Зноў паўза чыркнула запалка, патыхнула серай пасля прыемна пахучым тытунём, нервовыя цяжкія крокі. Dzyn, dzon, dzyn, дзон. Дзіўны стук маятнікаў гадзінніка. Здаецца, ён чапляецца за два розныя металы, якія ад удару по-рознаму гучаць. Якое будзе рашэнне абкама, як ты думаеш? Не ведаю. Як сябра герой, я магу сказаць толькі за сябе не хочацца мне пасля гэтага падать табе руку тым больш разам працаваць так нават уяві что так дарэчы ты запрашаў на новы год у госці не чакай не прыйду мне ясно але я люблю яснасць спачатку до конца ну что ж дзякую за шчырасць бывайце бывайце тыя ж цяжкія крокі гулкія на паркеце мяккі шоргатам на дыванновай дарожцы скрыпнули дзверы ляпнули другі езд таго боку. Бывайце? Гукан не помніў, што сам. Першы сказаў так, Але спускаючыся па шырокай гаркамаўскай лесвіцы успомніў, што так адказаў Тарасаў на вы. Гэта яго чамусьці ўразіла больш, чым уся размова. Ён спыніўся, подставіў спацелую лысіну под струмень холоднага паветра, што цёк з адкрытай фортачки. Безумоўна, ўсё ўжо вырашана каму каму яму вядома, як вырашаюцца такія справы, на каго ці на што ён мог мець надзею у Гавінен быў здагадацца яшчэ пазаўчора, калі пазваніў шыковічу і попрасіў сустрэцца. Як той нахабнік адказаў, Ка ласка Семён Парфёнович, заходзьце заўтра пасля 12 у рэдакцыю, уваход свабодны, сакратарак у мяне няма. Сцікова ўсё, пісак, канешчасны мух распустили вас спахопіцеся ён выходзіў и пагражаў тым хто заставаўся маўляў я пагляджу яшчэ куды завядуць вас такія метады кіраўніцтва на першым паверсе ему зрабілася цяжка дыхаць нібы ён спускаў спускаўся не ўніз, а падымаўся высока ў гору, Ён спыніўся каля міліцыянера, патрымаўся за сэрца, сказаў як бы апраўдваючыся: Га ты! Дзенькі міліцыянер стукнуў абцасамі і бадёра пацвердзіў: Так, точно, товарищ жукан. Семён Парфёнович, выйшаў на вуліцу. Як ніколі яна была людная, няспынная рака людзей, бадёрых, расчырванелых ад марозу і кожны трэці з мінакоў нёс елку. Горад пахнуў лесам, да новага года заставаліся два дні. Гукану заўсёды падабалася такая, перад святочная мітусня вясёлая ўрачыстасць гэтыя турботы напэўна больш прыносяць людзям радасці чым само свята і он гаспадар любіў такія дні аб'ехаць горад паглядзець на афармленне на ўстаноўку елак на плошчах у скверах часам заглядваў крамы як ідзе гандаль Але яму ніколі не хапала часу, Ён заўсёды спяшаўся, хутка хадзіў, а больш ездзіў на машыне. А тут раптам адчуў, што яму няма куды спяшацца. Это яго спачатку спалохала, потым дзіўна супакоіла, Ён залажыў руки за спину, згорбіўся больш звычайнага і рушыў па ачышчаным ад снегу тротуары. Але ачышчаны участак хутка скончыўся, якраз там, дзе асабліва было многолюдна, на падыходзе да гума пешаходы коўзалі па слізкім тротуары. Семён Парфёнович вылаяў у думках, трест очистки вось зараз ён прачысціць ім мозги і пайшоў сваёй звычайнай рабочай хадой але тут же схамянуўся навошта хвалявацца за нейкага тротуара ха Цяпер ён павінен прывучыць сябе не хвалявацца. І хадзіць толькі вось так не спяшаючыся, каб хада была адпачынкам. Убачыўшы людзей з пакупкамі, ён успомніў, як жонка сказала дні два назад нібыта жартам, а магчыма, і з крыўдай. Даўно ты сеня падарункаў мне ніякіх не рабіў. Падараваў бы што-небудзь да новага года. Сямёну парфёновичу раптам захацелася быць добрым. И он пойшоў ва універмах. Людзей не прабіцца, ён успомніў, што пасла ўжо два пісьмы у дзяржплан рэспублікі з просьбай асігнаваць сродкі на будаўніцтва другой універсальнай крамы у раёне новай забудовы горад расце. Пабачу, як вы пабудуеце без мяне зноў падумаў ён пра тых, хто заставаўся, але праз хвіліну мусіў прызнаць пабудуюць. Цяпер лёгка. Всё, што будзе рабіцца без яго. Уяўлялася яму надзвычай лёгкім. Рост яго дазваляў заглядваць на паліцы праз галовы людзей, што купіць, чаго, чаго яе не хапае. А што ёй хочацца? Ён доўга хадзіў з аддзела ў аддзел. Відаць, нехта з работнікаў пазнаў яго, перадаў дырэктару, той выскачыў, малады рухавы ў модным касцюме гукан. Гукан добра ведаў яго, зацвярджаў на выканкамі, але толькі цяпер прыкмеціў, што універмагам загадвае такі малады чалавек. Ха это ему чамусьці не спадабалася дырэктар скардзіўся мало товару семён парфёнович конец года фонды выбраны не умеем планаваць парайце что купіць у падарунак жонцы семён парфёнович з дакором зазначыў дырэктар позвонили б что вам самим хадзіць подхалім подумаў гукан и строга отказаў я гэтага не люблю Аднак не адмовіўся пайсці ў кабінет дырэктара чтоб вы хацелі спытала таваравед жанчына ад погляды усмешкі якой здавалася рабілася э, светлей у змрочным кабінеце штат подабраў сабачы сын адна в одну и все больше и больше раздражняўся гукан супраць маладога дырэктара але жанчыне гэта адказаў з добрай усмешкай далі бог не ведаю на ваш густ колькі год вашай жонцы ён уздыхнул пенсіённы век у чароўных вачах товара веткі скокнули чорцікі ёсць цудоўныя шалі, ёсць венгерскія кофтачки. Гукану хацелася спытаць: А на прылаўках яны у вас ёсць, але не спытаў. Цяпер яму ўсё адно, давайте шаль, давайте кофтачку. Вось гэта муж, аднагалосна ўхвалілі ўсе тры жанчыны, якія прысутнічалі ў кабінеце, хоць на саміх іх былі найлепшыя імпартныя кофтачкі такія, якіх яго жонка батай што ніколі не насіла пра гэта ён не падумаў пацешыўся пахвалой што б там не здарылася а ён такі не добры чалавек быў і ёсць. На плошчы каля пажарнай, дзе народу праходзіла немнога, з гуканам прывітаўся хлопец у спартыўным касцюме. Ён стаяў з лыжамі ў руках і размаўляў з дзяўчынай, апранутай прыгожае нейлонавае футра. Твар хлопца добра знаём, але прыгадаць дзей, калі сустракаўся з ім, Семён парфянович ніяк не мог і раптам праз десятак крокаў хлопец гэты без лыж дагнаў яго пайшоў побач не пазнаеце товарыш старшыня кухараў архітэктор з наступаючым новым годам дзякую вас таксама мне захацелася сказаць вам что проектект які я прапанаваў для забудовы выселак на на конкурсе ў Леніннграде атрымаў першую прэмію іншую вас але мне хацелася сказаць что вы кансерватор так хваліць а пасля столькі валаводзіць і адхіліць тут ужо не моя віна ваши калегі не валіце з хворай головавы гукан спыніўся а уражаны нахабнасцю і дзёрзкасцю маладога архітэктара малады чалавек не забывайте я нічога не забываю але жадаю каб у новым годзе у вас было больш увагі да людзей і да праектаў выселкі забудоўваецца дрэнна Хлопец адсалютаваў левой рукой і пайшоў назад да дзяўчыны, якая атрымала яго лыжы і чакала. Нават размова з тарасавым. Размова пра самае галоўнае, пра яго далейшы лёс не ўзрушыла так, як гэты здавалася б выпадковы эпізод. Хіба не звонілі яму раней, не пагражалі, не пісалі ананімных пісьмаў з самымі страшнымі пажаданнямі? Ён не звяртаў на іх увагі. Часам толькі паказваў гаркамі, лапкамі і, як бы выхваляўся, зразумееце всю складанасць маёй работы. Нікому з вас, не прыйшло ніводнага такога пісьма. Але выхадка гэтага творцы ў такі дзень з новым годам павіншаваў паганец малокасос Ух распусцілі вас ух распусцілі. Да апошняга моманту ён спадзяваўся, што тую віну ён не лічыў яе такой цяжкай, як лічыць чыстаплюй тарасаў. Можна будзе ў нейкай меры раўнаважыць сваімі заслугамі ваеннымі пасля ваеннымі. І раптам гэты тып, недапечаны архітэктар, замахваецца на апошнія заслугі у адбудове горада выселки забудовваюцца дрэнна сопляки попрацуйте вы столькі кольки попрацаваў гукан семён парфёнович глянуў на тое месца плошчы дзе нядаўна яшчэ узвышаўся манумент и цяжко вздыхнуў Можна было ісці дадому рабочы дзень канчаўся. Але яму чамусьці зрабілася страшна ісці ў пустую кватэру, ці можа наадварот, стала страшна не наведацца пасля такіх размоў, у свой службовы кабінет, у якім ён ужо многа год адчуваў сябе спакойна, упэўнена. Рабочы дзень быў кароткі напярэдадні выхаднога, але да канца яго, Заставалася яшчэ добрыя паўгадзіны, Аднак работнікі разыходзіліся. Праўда, убачыўшы старшыню, многія збянтэжыліся, вярнуліся, Укан умеў трымаць дысцыпліну, яго баяліся. Ён не помніў, каб калі-небудзь вось так разыходзіліся. Это яго таксама спалохала. Няўжо пранюхалі. Трэба сабраць усіх, даць адчуць, што я яшчэ старшыня. Ну і павіншаваць з наступаючым. І тут жа падумаў, што выйдзе так, як павіншавалі яго на плошчы. Але не праз гэта ён не стаў збіраць супрацоўнікаў. Яго шайнламіла, што няма сакратаркі і пустата у прыёмнай ніводнай жывой душы. Гэты пісака мог раззваніць па горадзе раней, чым прынята рашэнне, падумаў ён пра шыковіча з такой злосцю, што ажно балюча затахкала сэрца. Ён асцярожна распрануўся, сеў у сваё зручнае крэсла, адкінуўся на спінку, выцягнуў ногигі, толькі цяпер адчуў, як моцна змарыўся зусім разбіты ўсё цело ныя. Адпачынак прынёс заспакаенне, ён доўга сядзеў, нерухома і бездумна, нікога не хацелася выклікаць, нікога не хацелася бачыць. Толькі калі ў калідоры загудзелі крокі і галасы, супрацоўнікі выходзілі ўсе адразу ён як бы схамянуўся глянуў на гадзіннік было роўна три і падумаў зноў са злосцю адной хвіліны лішняй не хочуць папрацаваць а я працаваў начамі і Яму захацелася на злосць усім працаваць да позняга вечара, а, а, але але што рабіць? Пазваніў свайму старому сябру, мухлю. Пятро Макарович, з наступаючым Прабач, брат, але навагодні баль наш адмяняецца. Занядужала моя палавіна. Дякую, перадам тваім таксама. Трэба яшчэ двум чалавекам звоніць, адмяніць запрашэнне. Жонка нічога не ведае, безумоўна заклапочана, як найлепшым чынам, прыняць гасцей. Пазваніць ёй, Але што сказаць, як растлумачыць? Яму зрабілася шкада жонкі. І падарункі, якія купіў, здаліся мізэрнымі і непатрэбнымі. Хіба мала ў яе анучак гэтых. Цяпер, як ніколі раней ён зразумеў, што яна той адзіны чалавек, які ніколі не пакіне яго, што б там не здарылася, з якім яму давядзецца дажываць свае пенсіённыя гады. Ён адчуў удзячнасць жонцы. І захацелася зрабіць ёй нешта больш прыемнае, чым гэтыя падарункі. Заказаў Менск далі хутка хвілін праз дзесяць, адказала дачка: Ала, здарова была. Як вы там, добра? Ведае, што? зрабіты маме навагодні падарунок які бяры нашчадка сядаю цягнік і да нас под новы год что вовіка понос разумеўшы што дачка не прыедзе а что ёй даражэй за ўсё на свете гэты лабасты вовик семён парфёнович узлаваўся панос панос и гаркнул на увесь кабинет У мяне так сама панос і сярдзіта кінуў слухаўку. Размова з дачкой як бы даканала семёна парфёновича ён побялеў доўга трымаўся за сэрца потым рухамі хворага адчыніў шуфляду стола дастаў тюбік з валідолам укінуў таблетку ў рот увайшоў кушнерм Гукан не любіў свайго намесніка. Але ў гэты раз узрадаваўся, што ён прыйшоў. Хоць з кім-небудзь пагаварыць, забыцца на ўсё. Можна нават заняцца справамі, апошняй справай года, які мінае з наступаючым семён парфёнович цябе таксама иван фёдорович кушняш сваёй адзінай левой рукой моцна да болю сціснуў правую руку старшыні зблізку зазірнуўшы ў твар нешта ў цябе семён парфёнович не святочны выгляд ты Гукан паскардзіўся. Сэрца зноў. Бач валідол смакчу. Але інваліды мы з табой. Ну, ты яшчэ інвалід баявы, А я брат, усё і даверліва прызнаўся. Хачу прасіцца на пенсію. Ды што вы, шчыра здзівіўся кушнер. Як думаеш, персанальную дадуць, безумоўна, каму ж тады даваць? Ты ведаеш все мои заслуги а хто их не ведае ты сам их распісаў вукона аж перасмыкнула ўсяго сцеку яшчэ побялелымі дрыжачымі вуснамі прашаптаў ён у кушнер сумеўся семён парфенович далі бог нічога дрэннага не падумаў меў на ўвазе твою кнігу выйшла тут ты бог ведае что дурны ў мяне язык ну вы ж ведаеце прабачце гукан супакоена падумаў это яшчэ не ведаем Але тут жа падумаў пра другое, а даведаецца зларадднічаць не будзе. Просто скажа, як і той: Не хачу падаць табе руки. И ён адчуў нечаканы прыліў нянавісці да іх да тарасава да шыковіча да кушнера да яраша да гэтага маладога архітэктара за тое што яны такія у нечым галоўным не такія як ён.